الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دراغا براتشو i سسترة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Promatrajući stanje muslimanskog ummeta danas, neophodno je da se zapitamo zašto je to tako i gdje je izlaz. Muslimanski ummet, braćo i sestre, danas ima samo jedan jedini put koji ga vodi ka izlazu iz stanja u kome se nalazi. To je put imana. To je jedini put za ostvarivanje svega što želimo. Ako želimo ahiret, njegov put je iman. Ako želimo dunjaluk, njegov put je iman. Ako želimo ahiret i dunjaluk zajedno, njihov put je iman. Ako želimo sreću, ona je nemoguća bez duševne smirnosti, a ona je nemoguća bez imana. Ako želimo čist život, čistoće nema bez pravoga puta, a pravoga puta nema bez imana. Ako želimo stabilnu i solidarnu zajednicu, ona je nemoguća bez bratstva, a bratstva nema bez imana. Ako želimo vojnu pobjedu protiv naših neprijatelja, ona je nemoguća bez heroja, a heroja nema bez požrtvovanosti, a požrtvovanosti nema bez imana. Ako želimo ekonomsko blagostanje, njega nema bez rada, a rada nema bez morala, a morala nema bez imana. Ako želimo tehnološki napredak, njega nema bez iskrenosti, a iskrenosti nema bez jasnog cilja, a život nema cilja bez imana. Ako želimo korijenite promjene u našem životu, one su nemoguće bez promjene samih nas, a ona je nemoguća bez čvrste odluke, a nje nema bez imana. Ako želimo pravednu vlast, nje nema bez zakona, a nema koristi od zakona bez savjesti, a savjesti nema bez imana – Iman je snaga morala i moral snage, duh života i život duha, tajna svijeta i svijet tajni, ljepota svijeta i svijet ljepote, svjetlo puta i put svjetlosti. Iman je oaza Musafira, zvijezda moreplovca, putoka zbunjenom, sprema ratniku, saputnik samcu, uzda silnom i snaga slabom. Iman je fabrika herojstva, uzrok čuda, ključ nerješivog i svetionik svakog puta. Ukratko, Iman je nužda ljudskog života, nužda pojedincu kako bi bio sretan i uspješan i nužda društva kako bi bilo stabilno i opstalo. Međutim, šta je to iman o kome je riječ? Nije dovoljno da čovjek samo svojim jezikom izgovori da je vjernik. Mnogo je munafika koji su svojim riječima tvrdili da su vjernici, ali njihova srca nisu vjerovala. Allah Đelešanuhu kaže, ima ljudi koji govore vjerujemo u Allaha i onaj svijet, a oni nisu vjernici. Oni nastoje da prevare Allaha i one koji vjeruju, a oni i ne znajući samo sebe varaju. Isto tako, ima nije samo intelektualna spoznaja temelja vjerovanja, jer koliki je broj ljudi koji su upoznali temelje vjerovanja, a oni nisu vjernici. Allah Đelešanuhu kaže, i oni ih, nepravedni i oholi porekoše, ali su u sebi vjerovali da su istinita. Njima nije dozvolio njihov kibur ili zavist ili prekomjerna ljubav za odunjalučkim užicima da budu vjernici iako im je stvar bila potpuno jasna. Allah Đelešanuhu kaže, ali neki od njih doista svjesno istinu prikrivaju. Iman u suštini nije dijelo jezika, niti dijelo našeg tijela, niti dijelo našeg intelekta. Iman je zapravo stvar kompletnog ljudskog bića koja zadire u njegove najdublje i najskrivenije dijeliće i obuhvata ga sa svih strana. Obuhvata njegovu spoznaju, želju i intuiciju. Intelektualna spoznaja je neophodna da bi se otkrila tajna postojanja, a to je nemoguće bez uvida u objavu. Ta spoznaja treba da dostigne stepen odlučnosti i nepokolebljivosti, koju ne može poljuljati nikakav vid sumnje. Allah Đelešanuhu kaže, pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i poslanika njegova vjeruju i poslije više ne sumnjaju – i bore se na Allahom putu i mecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni. Ta čvrsta spoznaja mora da rezultira osjećajem srca i potpunom pokornošću i predanošću onome koga je spoznao. Allah Đelešanuhu kaže I tako mi gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo te gobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore. U drugom ajetu Allah Đelešanuhu kaže Kad se vjernici Allahu i poslaniku njegovu pozovu da im on presudi, samo reknu, slušamo i pokoravamo se. Oni će uspjeti. U sljedećem ajetu stoji Kada Allah i poslanik njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. Tako snažna spoznaja i spremnost na pokornost neminomno rezultiraju srčanom toplinom koja čovjeka motiviše za praksom koju mu nalaže njegovo vjerovanje. Prije svega za određen model života u ponašanju, a zatim za požrtvanost na tom putu i svojim imetkom i svojim životom. Allah Đelešanuhu kaže, pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kada im se riječi njegove kazuju, vjerovanje im očvršćuju i samo se na gospodara svoga oslanjaju. Oni koji molitvu obavljaju i dio od onoga što im mi dajemo udjeljuju. Oni su zbilja pravi vjernici. Njih počasti i oprost i obilje plemenitog kod gospodara njihova čekaju. Sejid Kutub, rahmetullahi alehi, kaže iman je vjerovanje srca u Allaha Đelešanuhu i njegovog poslanika. Vjerovanje koje ne može poljuljati nikakva sumnja niti nejasnoća čvrsto ubjeđenje koje je nepokolebljivo i do kojeg nesigurnost ne može doprijeti. Ubjeđenje iz kojeg proizilazi požrtvanost na Allahovom putu i metkom i životom. Kada srce okusi slast ovakvog imana, potpuno ga prihvati i u njemu ostane ustrajno, neminovno je da se u njemu rodi snaga koja ima za cilj da ga potvrdi praksom koja je vidna u životu ljudi i njihovoj svakodnevnici. Takav čovjek ima veliku potrebu da uskladi svoj srčani osjećaj sa sredinom koja ga okružuje. On nije u stanju da podnese tu kontradiktornost između njegovog čvrstog ubjeđenja u srcu i realnosti koja ga okružuje, jer ga ta kontradiktornost stalno vrijeđa i iritira. Iz tog razloga se u njemu rađa tolika snaga i spremnost na žrtvanje na lahom putu svega što posjeduje. To je snaga koja izvire iz svakog iskrenog vjernika. Ona ima za cilj da u stvarnost pretoči tu divnu sliku koju nosi u svojim grudima – da ta slika postane realnost sredine u kojoj živi i ljudi koji ga okružuju. Zato je netrpeljivost između vjernika i neislamske sredine koja ga okružuje sasvim normalna, jer se on ne može pomiriti sa činjenicom da se njegova realnost razlikuje od predstave koju nosi u svom srcu. Isto tako, on nije u stanju da se odrekne svoje imanske predstave koja je tako divna i ispravna zarad realnosti koja je neispravna i veoma teška. To stanje ga navodi na neprestanu borbu svim mogućim stresvima protiv džahilijeta koji ga okružuje, sve dok se realnost ne usladi sa imanskom koncepcijom života. Ove riječi su Sejda Kutuba u Fiz Elal il Kur'an il Kerim na strani 126. prvog tomu. لديار ونقيم العدل إنا جند رب العالمين سنعيد المجد يوما لديار المسلمين ونقيم العدل إنا جند رب العالمين انصر الحق إلهي يا إله العالمين Braćo i sestre, zaista je uzrok svakog nereda na nebesima i zemlji odstupanje od Allahove Đelešanuhu upute. Allaha Đelešanuhu koji je stvorio sve što postoji jeste svakom stvorenju dao svoju ulogu i svako odstupanje od te uloge koju je svevišnji Allah Đelešanuhu odredio znači prekršaj, znači odstupiti od pravoga puta i napraviti nered. Allah Đelešanuhu kaže da na nebesima i zemlji postoji drugi bog mimo Allaha, oni bi propali. Hvaljen neka je Allah, gospodar Arša, veličanstvenog, i neka je daleko od onoga čime ga oni opisuju. Čovjek je isto tako Allahu Đelešanuhu stvorenje, kojeg je Allah Đelešanuhu stvorio sa određenim zadatkom u njegovom životu na ovom prolaznom svijetu. Da bi čovjek mogao ispravno organizirati svoj život, provesti vrijeme koje mu je određeno na ovom prolaznom životu, on mora prije svega spoznati istinu, a istina je svevišnji Allah Đelešanuhu. Dakle, glavni uzrok ispravnosti hoda čovjeka i njegovog života na ovome svijetu jeste spoznaja svevišnjeg Allaha Đelešanuhu i ponašanje shodno uputama svevišnjeg tvorca. A suprotno tome, glavni uzrok svih nedača, svih nereda i problema jeste nepoznavanje istine, odnosno nevjerovanje u svevišnjeg Allaha Đelešanuhu. Allah Đelešanuhu kaže, a onaj koji bude moju uputu slijedio, on neće zalutati i neće nesrećan biti. A onaj pak koji se okrene od moje upute, on će tjeskobno živjeti, teško živjeti i mi ćemo ga na sudnjem danu proživjeti slijepim. Svakako je da nijedan čovjek ne može slijediti uputu svevišnjeg Allaha Đelešanuhu ukoliko prije svega u Allaha Đelešanuhu ne povjeruje. Ukoliko ne bude siguran u njegovo postojanje, u njegov udiju u svemu što se dešava i ukoliko ga ne spozna kroz njegova svojstva i osobine koji su do utančine izloženi u Kur'an i Kerim. Zaboraviti na Allaha Đelešanuhu znači zaboraviti na put kojim treba ići. Zaboraviti na Allaha Đelešanuhu znači zaboraviti na samoga sebe i prouzrokovati propast, odnosno zabludu i nesreću u svom životu na ome svijetu. Zato jeste, braćo i sestre, najvažnije i najvrijednije što možemo naučiti, što čovjek uopće može saznati, jeste da spozna svoju vjeru, da spozna temelje svoje vjere i najbolje čime se čovjek može naoružati u svojoj borbi sa izazovima vremena u kojem živi, jeste upravo iman, vjera u Allaha Đelešanuhu i kufr, nevjerstvo, njegovi uzroci i kako ih otkloniti. Stoga ćemo u narednih nekoliko predavanja pojasniti temelje imana onako kako su kazani u poznatom hadisu Džebrajla kada je došao u liku jednog beduina bijele odjeće, crne kose, izdaleka nepoznat, a na njemu nije bilo traga puta i sjeo do poslanika sallallahu alejhi ve selleme tako što je njegova koljena preslonio na koljena poslanika sallallahu alejhi ve selleme i pitao ga o imanu, islamu i ihsanu, a poslanik sallallahu ve selleme odgovorio, iman je da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, budući svijet i da vjeruješ da sve što se događa biva sa Allahom Đalešanuhu voljom i njegovim određenjem. وامنيرا Braćo i sestre, prvi temelj imana jeste vjerovanje u svevišnjeg Allaha Đelešanuhu. On znači čvrsto vjerovati da je Allah Đelešanuhu tvorac i gospod svega što postoji, da jedino On posjeduje sva svojstva, savršenstva i najljepša imena i da samo njemu, takvom svevišnjem, savršenom, možemo uputiti bilo koju vrstu ibadeta, namaz, post, dovu, nadu, strah, poniznost, pokornost i ostalo. Danas su rijetki, barem među nama bošnjacima, oni koji za sebe kažu da su nevjernici, da ne vjeruju u postojanje Boga, u postojanje Allaha Đelešanuhu. Međutim, da li je dovoljno samo vjerovati da Allah Đelešanuhu postoji? Naime, vjerovanje iman se sastoji iz tri glavna dijela i za njegovu ispravnost su sva tri dijela neophodna. Ukoliko bilo koji od njih izostane, iman nije prihvatljiv i nije ispravan, odnosno iman takve osobe neće imati utjecaja na njegov život, na njegovu stvarnost. Prvi dio vjerovanja jeste vjerovati da Svevišnji Allah Đelešanuhu postoji, da je On jedan jedini tvorac svega što postoji. Allah Đelešanuhu kaže, reci ko vam obskrbu s neba i iz zemlje daje i ko vam daje sluh i vid i ko žive omrtvljuje i mrtve oživljava i ko upravlja svime, oni će zasigurno odgovoriti, to je Allah. Ti im onda reci, pa zašto se Allaha ne bojite? Ovaj i mnogi kuranski ajeti govore o činjenici da sve što postoji jeste dijelo jedino i isključivo svevišnjeg Allaha Đelešanuhu. Danas, kada pogledamo nauku, naučna dostignuća, mislioce ljudskog roda koji su razmišljali o ovoj temi, odakle je sve ovo nastalo? Nema i ne postoji drugi odgovor osim da je sve ovo Božije dijelo. Dakle, cjelokupan kosmos, zemlja sa svim sistemima koji njima vladaju, taj sklad i harmonija u svemiru, zatim zemlja sa florom i faunom i svim savršenstvom koje je očito u svakom segmentu života na ome svijetu, sve to jeste isključivo i samo dijelo svevišnjeg Allaha Đelešanuhu. Nauka i pored svog napretka u tehničkom smislu, a i isto tako ljudska misao koja je doživjela određen uspon i napredak, ne može nikakav drugi odgovor dati na ovu temu, i zato jesu najveći mislioci, filozofi, dakle, kao poznati po tome, svoju misa, odnosno svoje misli završavali priznanjem da postoji svevišnji Allah Đelešanuhu i da nema drugog odgovora na pitanje odakle sve ovo, kako je nastalo, izuzev da kažemo da je to dijelo svevišnjeg Allaha Đelešanuhu. To je prvi dio imana, priznavanje da Allah Đelešanuhu postoji, čvrsto ubjeđenje da je on tvorac svega što postoji. Međutim, to je samo prvi stepen koji nije dovoljan. U ovom stepenu se saglašavaju mnogi ljudi i pripadnici svih vjera. Danas u svijetu su ipak vjernici u većini. Vjernici, bez obzira kojoj vjeri pripadali. I svi su oni složni da postoji Allah Đelešanuhu i da je on tvorac svega što postoji. Međutim, mi znamo da vjera ima koje postoje, a nisu ispravne, da je jedina uputa danas upravo i samo u Kur'ani Kerimu, u Islamu. Allah Đelešanuhu kaže, kada bi ti njih upitao ko je stvorio nebesa i zemlju, oni bi kazali Allah. Dakle, riječi su upućene Muhammedu sallallahu alaihi ve selleme i mušricima u njegovom dobu, Kureševićima dakle, za vrijeme poslanika sallallahu alaihi ve selleme i oni su priznavali Allaha kao tvorca ali to nije bilo dovoljno i poslanik sallallahu alejhi ve selleme rat protiv njih vodio. To je najveći dokaz, dakle da priznanje da Allah postoji nije dovoljno kao iman primljen od strane Allaha dželle šanuhu, iman koji će imati udjela u našem životu, koji će djelovati na naše ponašanje. Drugi neophodan stepen imana, drugi sastavni dio imana jeste vjerovanje da svevišnji Allah Đelešanuhu, tvorac svega, posjeduje i ima sva svojstva savršenstva. Dakle, da je on oduvijek, da je zauvijek, da je silni, mudri, da sve održava, da svime upravlja, da se ništa bez njega ne može desiti, da je on iznad svih svojih stvorenja, da je nedokućiv po svojoj suštini nama, ljudima, koji prosuđujemo ograničenim razumom. Dakle, to je drugi dio imana, vjerovati da takav koji je sve ovo stvorio može biti samo savršen, apsolutno savršen, svemoguć, koji je od i za uvijek svevišnji Allah Đelešanuhu. A onda treći dio imana, da bi naš iman bio potpun, prihvaćan od strane Allaha Đelešanuhu i djelotvoran u našoj stvarnosti, jeste takvom svevišnjem tvorcu koji posjeduje sva svojstva savršenstva pasti na seždu, odnosno samo njemu uputiti sve vrste ibadeta. Rekao sam od namaza, dove i ostaloga pa do straha, nade, od onoga normalno u čemu se može strahovati samo od svevišnjeg Allaha Đelešanu. في سلوكي وصحبتي يا دليلا لحيرتي Braćo i sestre, svevišnji Allah Đelešanuhu je stvorio čovjeka i podario mu razum. Međutim, mi smo dužni znati da naš razum nas može dovesti do čvrste spoznaje da svevišnji Allah Đelešanuhu postoji. Ali isto tako smo dužni znati da naš ograničeni razum ne može ništa spoznati na polju svojstava Allaha Đelešanuhu, njegovog bića, njegovog zadata i suštine njegovih svojstava. Upravo iz razloga Allaha Đelešanuhu sa svim svojim svojstvima daleko iznad domena ljudskog razuma. Zato razumu treba dati mjesto kojemu pripada i promatrati o znakovima Allahovog Đelešanuhu djelovanja oko nas, u prirodi, u čovjekovom tijelu, u kosmosu i tako dalje, ali za konkretnu spoznaju svevišnjeg Allaha Đelešanuhu kroz njegove osobine i svojstva moramo se poslužiti isključivo objavom. To i jeste milost svevišnjeg Allaha Đelešanuhu koji je uputio čovjeku da mu je pored razuma dao objavu u kojoj govori o sebi, o svojim svojstvima, o načinu ibadeta, obožavanja Allaha Đelešanuhu. Zato smo dužni i te kako dužni da se dobro upoznamo sa dokazima Allahovog djelšanhu postojanja, odnosno da čitamo Kur'an i da viziju božanstva, da predstavu o Allahu djelšanhu kroz njegove osobine i svojstva i njegova lijepa imena koja su spomenuta u Kur'anu, upotpunimo svoju spoznaju Allaha djelšanhu i ojačamo svoj iman. Na ovom području su mnogi ljudski umovi zakazali i napravili kardinalne i fatalne greške. Naime, postoje tri glavna principa koji se trebamo pridržavati studirajući ovu temu, razmišljajući o ovom prvom temelju imana, o Allahu Đelešanuhu, odnosno njegovim svojstvima i osobinama. Prvo pravilo kog se trebamo pridržavati glasi da smo dužni nijekati svaku sličnost Allaha Đelešanuhu sa njegovim stvorenjima. Drugo pravilo glasi da smo dužni da prihvatimo sva imena, lijepa imena Allaha Đelešanuhu i njegova svojstva koja su spomenuta u Kur'ani Kerimu i sunnetu poslanika sallallahu alaihi ve selleme bez ikakvog dodavanja, oduzimanja ili pogrešnog tumačenja ili jednostavno nijekanja putem alegoričnih tumačenja. I treće pravilo glasi da smo dužni da prekinemo svaku želju za prodiranjem u suštinu Allahu i Đelešanuhu svojstava. Allah Đelešanuhu je nama kazao o sebi ono što nam je potrebno za ispravnost našeg vjerovanja. Ono što nam nije rekao ne možemo ni shvatiti ni dok učiti i zato smo dužni u startu znati da nismo u stanju prodrijeti u suštinu Allahovog Đelešanuhu bića, njegovih svojstava i njegovih osobina. Zato smo, kažem, dužni da što više Kur'an proučavamo, da se upoznajemo sa svojstvima Allaha Đelešanuhu o kojima on sam govori u Kur'anu i o kojima govori poslanik sallallahu alihi wasallame u sahih hadisima. Mi svi znamo na pamet suru Ihlas, Kul huvallahu ahad, u kojoj Allah Đelešanuhu kaže Kul huvallahu ahad, reci, on je jedan. Allahu samed, njemu se sve obraća, lem jelid velem juled, nije rođen niti je koga rodio, ولم يكن له كفوا أحد i njemu niko nije ravan niti sličan. To je kratka sura koja opisuje suštinski odnos čovjeka prema Allahu Đelešanuhu, odnosno spoznaji njegovih osobina i svojstava. Allah Đelešanuhu, svevišnji sveznajući, jeste milostiv prema svojim robovima i zato nas u Kur'anu uči kako da se prema njemu odnosimo, odnosno kako da čak njemu dovu upučujemo. I zato ćete naći da Allah Đelešanuhu u Kur'anu uči dove, odnosno nas poučava kako da učimo dovu. Allah Đelešanuhu kaže u Fatihi samoj, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Dakle, iz milosti prema nama Allah Đelešanuhu zahvaljuje sebi kako bi nas poučio na koji način i kako da se njemu zahvalimo, kako da ga veličamo, kako da tespih činimo, kako da ga spominjemo. Zato i jeste veoma bitno znati da su najvrednije dove koje možemo naučiti upravo kuranske dove u kojima Allah Đelešanuhu nama pokazuje kako da ga molimo, kako da mu dovu pučujemo. Odnosno, najbolje se Allah Đelešanuhu može upoznati kroz osobine i svojstva koja su spomenuta u Kur'ani Kerimu i koja su spomenuta u hadisima poslanika sallallahu alaihi wasallam. Allah Đelešanuhu kaže i nemojte navoditi primjere Allahu, Dakle, nikog nemojte porediti sa Allahom. Allah Đelešanuhu zna, a vi ne znate. Na drugom mjestu Allah Đelešanuhu kaže, zar ste vi znani od Allaha? Zar vi znate ili Allah zna? Sve su to ajeti u kojima Allah Đelešanuhu upozorava čovjeka da se ne zanosi i da ne pomisli da on svojim razumom može spoznati Allaha Đelešanuhu i o Allahu Đelešanuhu kazati nešto više, nešto dublje, nešto dalje od onoga što je rečeno u ajetima i hadisima poslanika sallallahu alaihi ve sellem. وقد أفل الشباب ونال عودي وما أدري أينجدني قصير Zato se trebamo dobro čuvati kada govorimo o svešnjem Allahu Đelešanuhu da naše riječi budu utemeljene na Kur'an i Kerimu i hadisima poslanika sallallahu alaihi ve selleme. Svi termini, sve riječi, svaki govor o Allahu Đalešanhu, njegovim osobinama i svojstvima, njegovim imenima, mimo onih riječi koje su objavljene u Kur'an i Kerimu i koje je kazao poslanik sallallahu alaihi ve selleme u sahih hadisima, jesu zabranjene i njih ne smijemo upotrebljavati prilikom govora o svevišnjem Allahu Đalešanhu. O tome treba dobro povesti računa. Ne možemo o Allahu Đelešanuhu govoriti slobodno, svojim riječima, kako mi to hoćemo i zamišljamo. Često smo svjedoci da se o Allahu Đelešanuhu govori na takav način. To je veoma opasno i zabranjeno. Dakle, mi ne možemo govoriti o Allahu Đelešanuhu na način koji njemu ne dolikuje. A njemu dolikuju, dakle, samo oni termini koje je on spomenuo i koje je rekao poslanik sallallahu alaihi veseleme u hadisima. Dakle, ne treba o Allahu govoriti kao što smo često u prilici da čujemo da neko kaže Allahovi specijalci, to je sve pod Allahom kontrolom, e, ne znam i tako dalje. Sve su to riječi koje su zabranjene i koje ne bi smjeli upotrebljavati kada je u pitanju govor o svevišnjem Allahu Đelešanuhu. Naime, iz čistoga razloga što se Allah Đelešanuhu, rekli smo u prvom pravilu, ne smije porediti, ne smije komparirati sa njegovim stvorenjima. Svako poređenje, svako upotrebljavanje nama poznatih termina koji govore o čovjeku koji je odgovoran ili tako dalje i prenositi te termine na Allaha Đelešanuhu jeste zabranjeno i toga se moramo strogo čuvati. Naime, Allah Đelešanuhu u Kur'anu govori o svome licu, govori o svojoj ruci. Mi nijukom slučaju ne smijemo mijenjati te riječi, te termine. Oni su takvi kakvi jesu, na arapskom jeziku razumljivi čovjeku koji zna arapski jezik odnosno u prijevodu onako kako su prevedeni, dakle u originalnom smislu duha arapskog jezika i ne smiju se mijenjati. Što ne znači da kada kažemo Allahu ođelešanuhu lice ili Allahu ođelešanuhu ruka, možemo tu ruku zamisliti i porediti je sa našom rukom. To se ne smije desiti. Mi tvrdimo da Allah ođelešanuhu ima lice. Zašto? Zato što on kaže da ima lice. Isto tako da ima ruku, ali mi ne znamo kakva je suštinski ta ruka Allaha ođelešanuhu rice i kakvo je njegovo lice, nego se zadovoljavamo sa onim riječnikom koji se prenosi i navodi u Kur'anu i hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako, ne smijemo dozvoliti da zbog toga što su nama određeni termini koji su spomenuti u Kur'anu i hadisu pomalo nelogični kada je u pitanju Allah Đelešanuhu, pa pojedini od islamskih alima da bi izbjegli tu komparaciju kada kažemo Allahu Đelešanuhu ruka, mi automatski pomislimo na ruku. Kada kažemo Allahova Đalešanuhu ruka, mi automatski pomislimo na ruku kao što je naša ruka. Pa su oni, da bi se to izbjeglo, pribjegli alegoričnom tumačenju, pa kažu kada Allah Đalešanuhu u Kur'anu spomenje svoju ruku, on misli na svoju moć, na silu, na snagu, jer je u nekom smislu u jeziku ruka, čvrsta ruka, šaka je tako, simbol moći, snage. Međutim, i to je isto tako zabranjeno i to može dovesti do kobnih posljedica i do iskrivljavanja Kur'ani Kerima, Kur'anskog testa i njegovog značenja. Mi smo dužni da se zadovoljimo sa onim terminima koje je Allah Đelešanuhu spomenuo u duhu, dakle, jezika, u jezičkom njihovom značenju, sa ogradom da je to onako kako dolikuje svevišnjem Allahu Đelešanuhu i njegovom biću. Dalje smo dužni da se dobro čuvamo bilo kakvog nijekanja, bilo čega od Allahovi Đelešanuhu svojstava i njegovih imena koje je spomenuo u Kur'an Kerimu ili koji su spomenuti u hadisima poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Dešavalo se da mnogi od islamskih mislilaca polazeći sa pozicija, sa osnove razuma i grčkog načina promišljanja i razmišljanja o metafizici i tretiranju tih tema, jednostavno zaključuje da smo obavezni pripisati Allahu Đelešanuhu samo ona svojstva koja su neophodna i nužna za svako živo biće. Dakle, nerazumno je, nesvatljivo, neprihvatljivo da za neko kažemo da postoji, a da on nije živ, da ne govori, da ne čuje, da ne vidi i tako dalje. Sve su to Allaha Đelešanuhu koja su spomenuta u Kur'an i Kerimu, ali isto tako pored tih osnovnih temeljnih svojstava po našem ljudskom rezonu, Allah Đelešanuhu, svemogući i svevišnji, mudri, spominje i druga svojstva koja smo dužni prihvatiti, a ne nijukom slučaju zbog naših nekih razumskih rezona nijekati. I dalje smo dužni da shvatimo da nikada nećemo prodrijeti u suštinu tih svojstava. Dakle, da nećemo biti u stanju spoznati svevišnjeg Allaha Đelešanuhu sve do sudnjega dana, sve do dženneta, kada se on, e, svevišnji Allaha Đelešanuhu, pokazuje vjernicima i kada će biti jedan od najve, ne jedan nego najveći užitak u džennetu upravo gledanje u Allahovo dželešanuhu lice. I na kraju ovog temelja imana bih kazao samo nekoliko riječi o Allahovim Đelešanuhu lijepim imenima. Mi svi znamo, čuli smo da postoji hadis poslanika sallallahu alaihi sellema u kome je rekao da Allah Đelešanuhu ima 99 lijepih imena kojih nauči na pamet i po njima postupi u svom životu ući u džennet, rekao je poslanik sallallahu alaihi sellem. Ta imena su spomenuto u hadisu sva i imate na tu temu oštampanu literaturu i knjige. Ja ne bih sada pojedinačno svako ime iznosio ovdje, ali je bitno znati da smo dužni Allaha Đelešanuhu moliti tim imenima, dovu mu činiti i spominjati ta imena u dovi. Naime, najvrijednija imena, najljepša imena kojim Allaha Đelešanuhu možemo nazvati jesu upravo imena koja je on spomenuo u Kur'ani Kerimu i koja je spomenuo poslanik sallallahu alaihi ve selleme u hadisu. Normalno, postoji više od 99 Allahu i Đelšanu lijepi imena koji se spominju u drugom hadisu ili u drugim hadisima, odnosno u jednoj dovi, u jednom hadisu, poslanik sallallahu alaihi ve selleme kaže Gospodaru moj, ja te molim svakim imenom na koje si ukazao, ali isto tako te molim i onim imenom koje si za sebe ostavio, koje nisi nikom otkrio. Što je dokaz da postoje druga imena koja nisu spomenuta u ovih 99. Isto tako bih na kraju još kazao i to da postoji velika polemika među muslimanskom ulemom o tome koje je to najveće Allahovo Đelešanhu ime. Naime, u jednom hadisu poslanik sallallahu alaihi ve selleme kaže da Allah Đelešanhu ima svoje najveće ime koje ukoliko ga njime bilo koji od njegovih robova nešto zamoli, on će udovoljiti njegovoj molbi. E, normalno ljudi su nastojili da spoznaju to ime, da mole Allaha Đelšanhu njime, da im pomogne. Međutim, Allah Đelšanhu i svoje mudrosti nije precizirao to ime, nije ga otkrio. I zato je na nama da upotrebljavamo, da izgovaramo, da Allaha Đelšanhu molimo svim imenima koja su spomenuta u Kur'anu i Hadisu i vjerovatno i zasigurno je i to ime među njima. Isto kao što je Allah Đelešanuhu i svoje mudrosti sakrio Leretul Qadr, niko ne zna tačno kada je ona i zato se trudimo da je provedemo i badetu tako što ćemo sve zadnje noći, zadnjih deset dana Ramazana provesti u ibadetu, tako isto sa imenom Allaha Đelešanuhu. Naime, mi znamo da je najodabraniji ajet u cijelom Kur'ani Kerimu, ajetul Kursi, koga mi svi učimo posle namaza, a u kome Allah Đelešanuhu spominje i nekoliko svojih imena, dakle govori o sebi. Ovaj ajet jeste najvrijedniji upravo zbog toga što Allah Đelešanuhu u njemu govori o sebi. Allah Đelešanuhu kaže, Allah je, nema drugog Boga osim njega, El Hayyul Qayyum, živi samoopstojeći, onaj koji sam po sebi opstoji, koji nije potreban drugog. La te'huduhu sinatun vola neum, njega ne obuzima ni drijemež, ni san. Njegovo je sve na nebesima i na zemlji. Ko je taj ko se može za nekog zauzimati kod njega izuzev onoga kome on dozvoli? Ja'lam ma bejne ejdihim ma khalfahum. On zna sve što se desilo i što će se njima desiti. Oni opet o njemu ne mogu znati ništa osim onoga što im on dozvoli. Vasi'a kursihu samawati wal ard. Njegovo prijestolje je veće i od zemlje i od nebesa. Njemu ne dosadi njihovo čuvanje, dakle održavanje nebesa i zemlje, zaista je on uzvišen i veličanstven. Pojedini od alima smatraju da je u ovom kuranskom ajetu e, sadržano i najveće Allahu ođelšanuhu ime. Po nekima je El Hayul Qayyum, dakle živi, upravo iz razloga što ova dva imena sadržavaju faktički sva ostala. Molim Allaha Đelešanuhu da nam pomogne da budemo od onih koji će preispitivati svoj iman, koji će studirati Kur'an, koji će učiti iman e, upoznavajući se sa Allahom Đelešanuhu, njegovim svojstvima i dijelima kroz Kur'an i Kerim i hadise poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ali isto tako i kroz svoj život, kroz dešavanja oko nas, kroz izučavanja raznih naučnih oblasti, jer su to sve zakonitosti koje je svevišnji Allah Đelešanuhu dao i kojima ukazuje na sebe i kojima jednostavno upućuje čovjeka ka njemu. Amin. Wa sallallahu ala nabijina Muhammedu.